Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1493. Češki putopisac i hodočasnik Jan Hašištejnski dolazi u Zadar. Taj grad tada ima oko 8000 stanovnika, 7000 ih živi u gradu, za gradskih bedema oko 1000 živi u Varoši, predgrađu. Zadar je 1409. godine ponovno zauzela Venecija. Zadarska luka bila je najvažnija na istočnom Jadranu, ključna za putovanje prema venecijanskim posjedima i postajama na istoku sredozemlja. Zadar je bio i ključna postaja za putnike i hodočasnike u svetu zemlju u njemu se zaustavio i Čeh Jan Hašištenski. U zapisu tog češkog putopisca i hodočasnika ovako je opisan dolazak u Zadar. U ponedjeljak po Svetom Matiji, dok smo plovili i imali još oko 20 rimskih milja do grada Zadra, koji se talijanski Zarom naziva, nastala je velika utiha, a onda nam je Otprilike dvije ure prije podneva zapuhao dobar vjetar, tako da smo bez teškoća doplovili do toga grada Zadra. Tu smo se usidrili oko 250 koraka od grada. Ukrcavši se na brodice, doplovili smo do Zadra, gdje smo doznali zle vijesti o tome kako su nemilosrdni zatornici kršćanstva Turci porazili Hrvate do nogu, pobili ih i odveli u ropstvo. Sve se to dogodilo 15 dana prije našeg dolaska na dan svetog Gorgonija. Kada je Jan Hašištenski došao u Zadar, mogao je vidjeti posljedice i odjeke bitke koja se dogodila na Krbavskom polju 9. rujna 1493. U toj bitci osmanske trupe pod zapovjedništvom bosanskog Sanđak Bega Hadum Jakub Paše porazili su hrvatsku vojsku koju je vodio ban Emerik Derenčin. Poraz na Krbavskom polju jedna je od prekretnica u hrvatskoj povijesti. Taj poraz promijenit će mnoge živote, među njima i život čovjeka o kojemu govori današnja emisija. Njegovo ime je Ivan Karlović. Godine 1490. isteklo je sedmogodišnje primirje koji su dogovorili ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin i sultan Osmanskog carstva Bajazi II. Novi ugarsko-hrvatski kralj Vladislav II. Jagelović pokušao je produžiti to primirje. Vladislav je u Carigrad poslao svog izaslanika, ali njega je sultan zadržao na dvoru. U međuvremenu osmanske trupe počele su ulaziti na područje ugarsko-hrvatskog kraljevstva. Preko Hrvatske i Slavonije došle su u krajinsku i 29. rujna utaborile se kod Metlike. Ti su pohodi donijeli mnogo plijena i roblja. Prema izvorima, osmanska vojska nije dublje prodrla zato što su nabujele Sava i Krka. Ali onda su stvari pošle po krivu za osmansku vojsku. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše. U 16. stoljeću priča hrvatski ljetopisac Ivan Tomašić godine gospodnje 1491. izađe Škajin Paša iz Bosne sa 17.000 konjanika i pođe prema Kranjskoj sve do bilih voda, te se mjesec dana zadržavao plijeneći i pustošeći ognjem i mačem. Hrvatski pak ban Ladislav od Egervara utaborio se s čitavom Hrvatskom kod Vrpila blizu Udbine, te se razmjestio u četiri bojna reda. Prvim pak bojnim redom ravnali su Ivan Cetinski i Mihajlo Slunjski, knezovi Frankapani, te su ne kao ljudi, nego kao bijesni lavovi ubijali Turke. I ondje biše Turci nemilo razbijeni, 9000 Turaka bi ubijeno, a 18.000 roblja oslobođeno. Bitka kod Vrpila dogodila se najvjerojatnije u dolini Vrpila, koja je duga nekoliko kilometara i proteže se uzduž današnje prometnice Korenica Gospić. Nekadašnji put iz Korenice prema Krbavskom polju vodio je kroz tu udalinu. Te 1491. godine Banska vojska je najvjerojatnije pustila Osmansku da zađe u dolinu, a potom ju opkolila i napala. Hrvatska historiografija smatra da se ta bitka uistinu dogodila – da je zbog poraza kod Vrpila godina 1492. bila mirna od osmanskih provala. Mir neće dugo trajati. 1493. nedaleko od Vrpila osmanska vojska uzvratit će za taj poraz. Ivan Karlović rođen je 1485. godine. Bio je sin kneza Karla Kurjakovića i Doroteje, koja je bila Franka Panka od Loze Brinsko-tržačkih knezova. Karlo Kurjaković bio je krbavski knez i vladao je velikim područjem koje je obuhvaćalo ne samo Krbavu, već i Odorje, Hotuču, Lapac, dio Like i utvrđene gradove u susjednim županijama. Sve od trenutka kada je Vojvoda od donjih kraja Hrvoje Bukčić Hrvatinić pozvao osmanske vojnike da mu pomognu u borbi s ugarsko-hrvatskim kraljem Žigmundom Luksemburškim, a posebno od pada Bosne pod osmansku vlast, zemlje koje je naslijedio Karlo Kurjaković bile su izložene takozvanom malom ratu u pograničnom području. Karlo Krbavski sudjelovao je u bici iz 1491. Godine 1493. na njegovoj zemlji dogodit će se bitka koja će odrediti životni put njegovog sina Ivana. Nakon poraza Hadum Jakub Paša počeo je pripremati vojsku za novu kampanju. U Varešu se kovalo oružje za vojnike, oklop, kacige, helebarde. Iz Srbije je došao odred konjice pod zapovjedništvom pomoćnika Smederevskog Sanđakbega. Odred konjice došao je iz Rumelije. Koliko je vojnika bilo spremno za taj pohod, ne zna se točno. Izvori spominju brojke od 4000 do 11000 vojnika, uglavnom lakih konjanika. Pohod je počeo napadom na jajce. Osmanski povjesničar Sadudin ovako opisuje početak pohoda Jakub Paše. No evo, dušmanin pretrpje gubitke i iznova uđe u zidove gradske. Još u samom početku ruka pobjede nije stigla raščešljati perčine na pravobjernim stjegovima, a zablještavani sjaj pobjedne sreće svojim bljeskom obasjati prijesto i carstvo padišaha, kad se paša, koji se već proslavio u svetom ratu s nevjernicima, dobivši nebrojen plijen, diže ispod jajca i stade tražiti ubojni sastanak s banom Derenđilom. On pođe prema rijeci po imenu Una, prošavši putem koji vodi do grada Ostrošca, i prijeđe u zemlju Slavoniju, koja je bila sastavni dio Ugarske. Ovdje dade pobjedonosnoj vojsci zapovjed da počne trčanje i Gazije uzeše obilno nositi svakojaki blijen. Otuda uđe u zemlju Cesara Padišaha, koji je bio poslao veliku vojsku u pomoć Derenđilu. Ovu zemlju zastroje zavjesom prašine od kopita svojih konja. Zatim prebrodi veliku rijeku po imenu Drava, preko koje kažu do uto doba, u cilju svetog rata protiv nevjernih, nitko od muslimana još nije prelazio. Čim je prešao tu rijeku, stupi u zemlju Hrvatsku. 15 je dana plijenio tu krajinu. Jakub Paša se onda spustio u Turopolje. Nakon toga osmanska vojska krenula je u skupu i mrežnicu prema kapeli. Pokraj Plitvičkih jezera i Ličke plješivice, osmanska je vojska preko Koreničkog polja išla prema Krbavi. Vojska Bana Terenčina slijedila je osmansku. Karlo Kurjaković, knez Krbavski, umro je 8. srpnja 1493. Dva mjeseca kasnije, 9. rujna, na njegovom Krbavskom polju srazit će se osmanska i hrvatska vojska. Koliko se ljudi sukobilo na Krbavskom polju ne zna se. Za osmanske snage svjedočanstva navode jačinu od 4 do 11 tisuća vojnika. Na hrvatskoj strani navode se brojke od 500 do 3000 konjenika i do 12 tisuća pješaka. Kako bilo, hrvatska vojska bila je brojnija, ali slabija prema borbenoj spremnosti i uvježbanosti. Aban Derenčin odabrao je najgore mjesto za sukob sa osmanskom vojskom. Franjevac Ivan Tomašić u dijelu Kratka kronika Kraljevstva Hrvatskog piše. U to se knez Ivana od Cetina, čovjek pametan, moćan savjetom i oružjem, s mnogim preodličnim Hrvatima savjetovao da se s Turcima ne bije boj na otvorenom polju, nego da se na njih udari i da se razbiju u tijesnim klancima, gdje bi i gore bile u pomoći. Ali ban Derenčin, u kojega bijaše više smjelosti kod svjetovanja nego snage kod izvođenja stvari, nagovaraše da se boj zametne u otvorenom polju. On je tako sudio prezirući neprijatelja, dok su se Hrvati njemu opirali, jer ih je malo bilo. Na to reče ban, ha, Hrvati, da ste bili strašivice. Ivan, knez Cetinski, odgovori mu. Danas hoćemo vidjeti tko je bigavica. Ti budeš danas začetak raspa Hrvatske zemlje. Bane, ni to po ugrih od grada do grada jahati, ter se hartati. Hoćeš danas vidjeti kako Turci boj biju. Ban pak reče, ću. Emerik Derenčin najvjerojatnije rasporedio vojsku u području današnjeg sela Visuć u istočnom dijelu Krbavskog polja i oko stare prometnice koja je vodila preko prijevoja Kuk u Lapačku dolinu. Snage je ban podijelio na tri dijela. Jakub Paša svoju vojsku također podijelio na tri dijela. On je namjeravao pričekati na udar hrvatskih snaga, a onda iskoristiti svoju laku konjicu za obuhvatni manevar. Ishod bitke ovako opisuje Ivan Tomašić. Kad se tako poređaše vojske, turski vojvoda Ismail Beg takvom silom udari na prve čete naše, da je knez Bernardin ne samo bio iz svog reda potisnut, te je morao uzmaknuti, nego je bio prinuđen da ostavi svoje pješake. Na to bijahu oni potirani u krvavi, sramotan bijeg sve do krbave, te su se sve od straha pred Turcima što su ih gonili sami bacali u rijeku. Svladavši Ismail Beg prvi odio, obori se na drugi. Pa budući da je u isti mah taj navalio i karvilijski vojvoda, poubijaše oni vojnike kneza Cetinskoga sve do jednoga. Knez Cetinski pogubi do duše naokolo sebe mnogo tu radi, no najposlije bi i sam ubijen. Na to zapovjedi Hadum da se izbroje sva tjelesa poginulih i da se na uspomenu kršćanskog poraza pošalju mnoge glave i nebrojeni nosovi njihovi caru njegovu. Poginulo je kršćana više od 13 tisuća. To je prvi rasap kraljevstva Hrvatskoga. Ivanu Karloviću bilo je najvjerojatnije osam godina kada mu je umro otac. Kao dijete naslijedio je titulu krbavskog kneza, ali toj njegovoj državini koju mu je ostavio otac bližio se kraj. Nakon krbavske bitke teritorij te državine smanjivaće se i na kraju će ona nestati. Sam Ivan Karlović morat će početi ratovati još kao mladić. Prema bilješci u glagoljskom rukopisu Manipulus Curatorum, Karlović je kao 15-godišnjak kod Gradca vodio vojsku pobjedu nad jednim osmanskim odredom. Godine 1521. najvjerojatnije u dobi od 36 godina on je postao hrvatski ban. Tri godine je bio ban, na kraju je osiromašio ratujući, njegovu državinu drobile su osmanske snage. Godine 1524. Ivan Karlović zahvalio se na banskoj časti. Tu nije završilo njegovo ratovanje, još će jedanput biti izabran za bana. Na kraju će 9. kolovoza 1531. godine umrijeti u Medvedradu, utvrdi koju je dobio od cara u zamjenu za sve one gradove i zemlje koje je izgubio od Osmanskog carstva, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest sama Hrvatska bitka nije označila ništa na nekakvom veliko državnom planu. Međutim, taj prostor je polako se počeo prazniti. I to se intenzivno prazni od početka 16. stoljeća pa sve, dakle, sve do trenutka kada će konačno taj prostor 30. godina veći dio tog prostora ući u sklop Osmanskog carstva. Svake godine u principu Turci su imali taj jedan, sad to možda ružno će zvučiti, ali e, podmukli, perfidni način ratovanja. Dakle, iako se potpiše mir, kao što je to recimo bilo 1503. godine, i regularne osmanske jedinice ne operiraju, postoji godišnje haračenje u smislu pljačkaške jedinice koje su dakle prije svega laka konjica, takozvane akinđije, zaljeću se preko granice i pljačkaju granični prostor, otimajući ljetinu, ubijajući ljude i naravno ako se to ponovi jedne godine jedan put, pa dva put, pa tri put, ljudi odlaze. Kako, kako ljudi odlaze, tako jednostavno mogućnost organizacije obrane ona nekakva što u vojnom smislu bi nazvali logistika, nestaje. Dovoljan je pokazati, dakle, već 1499. ono što je, što je spomenuto, dakle, da u onom zaleđu, zadarskom zaleđu, koje graniči u principu sa zemljom Kurjakovića, samo iza jednog pohoda više na popisu nema ukupno gleda preko 2000 ljudi, što je strahovit, dakle u principu strahovit gubitak, jer moramo imati na umu da, da gustoća nasiljenosti tog prostora uslijed ratnih zbivanja znatno pada. I kada u jednom trenutku nestane 2000 ljudi, i to je znači barem 500 poreznih obveznika, to je značajan, gubitak. Uslijed toga, dakle, u principu, iako nema nema nekakvih, dakle, sve do 1520. godina konkretnih osmanskih zauzimanja tog prostora, nestanak stanovništva je evidentan. I jedan razlog zašto je Karović pokušavao dakle, povezati sa mlecima jest način da, da, da, da osigura sigurnost prostora, sigurnost tog prostora da stanovništvo ne bježi. Međutim, sa dolaskom Sulemana Veličanstvenog Osmanlije počinju fizički zauzimati, zauzimati taj prostor, što će onda rezultirati da e, sa padom klisa ta čitava zona će postati zatvorena. Jedine, jedine nekakve točke obrane ostati će gore daleko na sjeveru, a opet duboko uklopljene u osmanski prostor Bihać Jajce koje će također onda u jednom trenutku pasti i stvari, i stvari će potpunosti poći ono što bi se reklo po zlu. Godine 1500. ako je vjerovati bilješci iz jednog glagoljačkog rukopisa, Ivan Karlović vodio je vojsku u bici s jednim osmanskim odredom i pobjedio ga. Godine 1505. zauzeo je trgovište Belaj. Godinu dana kasnije rat će ga odvesti na sasvim drugi kraj kraljevine i to u službu drugog vladara. Maksimilijan Habsburški austrijski vojvoda do 1490. godine zagospodario je skoro svim područjem na koje je njegova obitelj polagala pravo. Maksimilijan je nakon smrti kralja Matijaša krenuo u borbu za ugarsku krunu. U toj borbi suparnik mu je bio Vladislav iz poljske dinastičke obitelji Jagelovića. Na kraju je Vladislav dobio krunu, ali je Maksimilijan mirom u Požunu osigurao sporazum prema kojemu je Češka i Ugarska kruna trebala doći Hazburgovcima ako Vladislav ne bude imao muškog nasljednika. Godine 1506. Maksimilijan je zbog tog prava ponovno krenuo u rat s Vladislavom i na njegovoj strani borili su se i neki hrvatski plemići. Među njima je bio i Ivan Karlović. On nije dugo ostao na strani Maksimilijana. Maksimilijan je zajedno s Francuskom, Španjolskom i papom protiv Venecije stvorio Kambrajsku ligu. U nju je kasnije ušao i Vladislav II. Ivan Karlović je tada podržao Veneciju. Ivan Karlović, tada oko 24 godine star, promijenio je stranu u tom svijetu visoke politike zato što mu je Venecija bila od veće koristi nego Maksimilijan. Osmanske trupe bile su na granicama njegove kneževine – Mali pogranični rat pustošio ju je. Sam Karlović je od 1506. morao ponekad plaćati harač Osmanskom carstvu kako bi zaštitio svoje zemlje od pustošenja. Venecija, čije su posjede na istočnoj obali Jadrana štitile zemlje plemića poput Karlovića, znatno je više novaca dala za obranu tih zemalja nego ugarski ili njemački kralj. Dok su neki istaknuti hrvatski svećenici diplomati na Kraljevom dvoru u Budimu, poput Petra Berislavića, zdušno podržavali Vladislavov pristup Kamrajskoj ligi, plemići na granicama s Osmanskim carstvom znatno su više cijenili ulogu Venecije. Vladislav je, zahvaljujući i naporima Berislavića, inače Trogiranina, ušao u Kamrajsku ligu napravljen je i plan ratovanja prema venecijanskim posjedima u Dalmaciji, prema kojemu se trebala podignuti i vojska od 4000 pješaka i 2000 konjanika. Jedan od njezinih zapovjednika trebao je biti i Ivan Karlović. Od svega toga neće biti ništa. Vjekoslav Klajić piše. Nekoliko tjedana poslije došao je poslanik kneza Ivana Karlovića k Paskvaligu u Komoran te mu saopćio da gospodar njegov ne prima namijenjenu mu čast Vojvode u ratu za Dalmaciju, nego da će i dalje ostati vjeran Republici. Uostalom, vojne neće ni biti, jer kralj nema novca ni da kupi svagdašnji kruh, a gospoda su opet škrta i siromašna. Napokon, Hrvatska da tako oskudjeva živežom, da ne bi mogla hraniti tisuću vojnika ni dva tjedna. Život na granici s Osmanskim carstvom bio je opasan, držanje vojske za obranu bilo je skupo. Od kralja u Budimu i saveznika u Austriji bilo je mnogo manje koristi nego od Venecije. Ljudi poput Petra Berislavića zanosili su se idejom oslobođenja Dalmacije od Venecije. Ljudi poput Ivana Karlovića nastojali su preživjeti na granici. Karlović i svi kondotjeri, dakle Karlović kao prvom redu mletečki kondotjer, a recimo Krsto Frankopan kao Habsburški, kondotjer u principu služi kao aparatus operandi. Dakle, alatka koja dakle zgladi vlastitog opstanka na i obrane vlasti zemalja u principu brani nešto što nije njegovo. Venecija u nijednom trenutku nije spremna žrtvovati bilo što svoje da bi zaštitila bilo Karlovića, a ne pogotovo ranije Berislavića. Jednaka, jednako takva situacija je i Hadrugovci, koji će, čega će recimo Frankopan i postati, to jest Krsto Frankopan, iz, iznimno svjesan i u ključnom trenutku promijeniti stranu i biti izraziti protivnik Hadruškog dolaska na vlast. Ali jednostavno niti Krsti Frankopanu, a niti Karloviću nije preostalo druge opcije nekakve službene strukture kraljevstva, sustav obrane, sustav poreza, sustav uprave kao takav, raspao se. Sveo se u principu na važnost pojedine osobe na pojedinom terenu. Koliko je pojedini plemić bio on, kao što je Karlović u nekom jednom trenutku, ban ili kapetan kraljevstva, koliko je on osobno jak, koliko on ima svojih vojnika koji su spremni dati život za njega, ne računajući tu sada puno na to što je spremna dati Venecija, toliko je obrana bila jaka. Venecija kao i Habsburgovci bili su spremni uložiti u cijelu priču samo novac. Samo novac, dakle platiti nekoga da izvrši prljavi posao za njih. Dakle, umjesto da sami organiziraju obranu, platit ćemo nekoga ko se našao, dakle, maltene pred zidom i ne može ništa drugo, a jednostavno platit mu da napravi prljav posao, da brani, da brani svoj goli život, a time nužno zbog položaja zemalja koje brani i mletački teritorij. Habsburgovci su tu možda malkice bili bolji, ali recimo kao što to pokazuju situacije odnosa prema Franka panima, situacija je tako bila da ako bi dali novac, onda bi vrlo često tražili i utvrde. Pa se onda na, mala vrata uvlačili, dakle uvlačili, ulazili u vlasnički posjet pojedinih dijelova kraljestva. Dakle, ali su bar u tim trenucima davali dio svojih vojnih posada ali e, u, svakom slučaju u principu tu je bio interes od strane Habsburgovaca i e, Mletačke republike, prije svega interes obrane vlastitoga, bez puno bez puno dakle nekakvih osjećaja što će se dogoditi sa prostorom preko kojeg se brane vlastiti interesi. Karlović se u tim godinama snalazio na sve moguće načine. Godine 1511. knez Bernardin Frankapan potužio se svom zetu Juraju Brandenburškom da su osmanske trupe provalile do Modruša i da su više dana plijenile po Ribniku, Metliki, Ozlju i da su tom prigodom počinili toliko štete da se ona deset godina neće moći popraviti. Bernardin je u pomoć pozvao hrvatske plemiće. Nitko se nije odazvao osim Bana kojemu je poslao stotinu konjanika. Od osmanskih vojnika koji su bili zarobljeni, tako je tvrdio Bernardin, saznali su da je osmanske snage u provalu prema Frankapanskoj zemlji uputio nitko drugi nego Ivan Karlović, koji se navodno pokorio Osmanlijama i pušta da oni prolaze preko njegove zemlje. Karlović je Osmanskom carstvu harač plaćao 1509. i 1511. U nekim se borbama s hrvatskim plemićima, poput onih za mutnicu, navodno služio i osmanskom pomoći. Karlović je pribjegavao nizu lukavstava kako bi namaknuo novac za obranu. Jedno od tih lukavstava ovako pisuje Vjekoslav Klajić. Mletački poslanik Pietro Pasqualigo javlja 20. listopada 1511. godine iz Budima da su onih dana došli pred kralja Vladislava posebni poslanici knezova Ivana Karlovića i Bernardina Frankapana, te izjavili u ime svojih gospodara da se ne mogu više braniti od Turaka, jer nemaju nikakve pomoći ni potpore od svoga kralja. Stoga im ne preostaje drugo nego da se preko bosanskog sanđaka sultanu pokore i danak obećaju. Kralj se prestrašio te prijetnje, obećao je pomoć, a najavio i sklapanje petogodišnjeg primirja s Osmanskim carstvom. Te 1511. umro je hrvatski ban Andrija Botodbajne. Bajne. Jedan od kandidata za njegovog nasljednika bio je Ivan Karlović. Smatralo se da je on iskusan u ratovanju s osmanskim trupama, ali na kraju je za bana imenovan Emerik Perenji. Od primirja pak nije bilo ništa. Karlović je nekoliko puta Banu i kralju javljao o provalama osmanskih snaga. Godine 1513. Perenji se razbolio i za njegovog nasljednika imenovan je Petar Berislavić. Ivan Karlović i Novi Ban ratovaće zajedno do 1520. kada je Berislavić poginuo u jednom od okršaja s osmanskim trupama na Ličkoj plješivici. Karlović je tada obavio jedan težak zadatak. Klajić piše. Kada su slavodobitni vojnici saznali za smrt svoga bana, pošli su za onim Turcima u potjeru da im otmu barem glavu njegovu. Drugi su opet pohitali u udbinu knezu Ivanu Karloviću, koji je s mjesta podigao svoje lake konjanike te potekao u goru, gdje je našao glavu i tijelo Banovo, te oboje u Bihać odnio. Nakon Berislavićeve smrti za Bana je izabran Ivan Karlović. Tada mu je bilo najvjerojatnije 36 godina. Titula bana je više bila teret nego priznanje. To je čast. Sa velikim obvezama, a malim dakle nekakvim prihodima i koristi. Dakle, postoji sustav opće insurekcije, ali u situaciji ispražnjene zemlje gdje vi realno nemate koga pozvati u vojsku, u situaciji gdje pojedini, dakle, sabori, kao što je sabor slavonskih staleža, ne žele se uopće uplitati u to svjesni da jednostavno financijski porezni sustav ne funkcionira, kraj se odrekao većine svojih prihoda. Jednostavno ne postoji, ne postoji točka, ne postoji sustav po kojem bi se obrana mogla financirati. Ban je u tom slučaju, kao što je Berislavić najčešće činio, iz vlastitih sredstava, dakle iz određenih banskih poreza koje opet nisu bili velike jer nije imao od koga ih pobrati, pokušava unovačiti vojsku. To više nije dakle vojska koja ona dakle nekom općom vojnom insurekcijom, iako pojedini plemići se uključuju, kao što će recimo San Karlović se naći u bici kod Dubice, s jedne strane kao podbana, s druge strane i kao kapetan Hrvatskog kraljestva, ali u osnovi vojske su plaćeničke. Berislavić je to pokušao napraviti sa svojom službom, dakle tražeći pomoć od mletaka, neformalno, a u biti realno stavljajući se u njihov kondoterski odnos. A Karlović je to u principu zbog položaja vlastitih zemalja se našao već puno, puno ranije. Već, već u prvom desetljeću 16. stoljeća, konkretno 1509. godine, Ivan Karlović, sin Karla Krbavskog, jednog od plemića koji su poginuli na Krbavskom polju, e, je osoba koja će se izravno staviti na platnu listu Serenisime u smislu ne samo da, da je on sad veliki pobornik Mletačke republike, nego činjenica da nema dostatna sredstva da se svojom zemljom financira obranu gradova koje drži. A njegovi gradovi su konkretno gradovi Zadarskog zaleđa, Like i Krbave. Jednostavno se našao u poziciji da, da, da mora tražiti novce iz vanjskih sredstava jer kraljevstvo kao takvo ne funkcionira a da ni ta obrana i financiranje obrane samo isključivo slanjući se na metke koji imaju izravan interes da, da se dakle brani na tuđem teritoriju vlastiti teritorij, a nije dostatna pokazuje činjenica da kada će postati ban, osim mletačkog kondotjera, će i habuški kondotjer. Riječ kondotjer dolazi od riječi kondota što znači ugovor. Tim su ugovorom pojedini vojnici ili plemići, zapravo najemnici, bili obvezivani na službu nekom gradu ili gospodaru. Kondotjeri su se pojavili u Italiji u 14. stoljeću. Najraniji njihov spomen datira iz 1303. kada jedna skupina katalonaca iznajmila svoje usluge u dinastičkim ratovima na jugu Italije. Neki od kondotjera postali su slavni, poput Sir Johna Hawkwooda, Engleza koji je na Apeninski poluotok došao 1360. i čija je bijela družina 30 godina sudjelovala u ratovima na sjeveru Italije. Život kondotjera u Italiji nije bio lak. Njihove su usluge bile skupe, teško ih je bilo nagraditi. Jakob Burkhardt u knjizi Kultura renesansa u Italiji piše. Stara jedna anegdota od onih koje nisu nigdje, a ipak su posvuda istinite, opisuje to uglavnom ovako. Jednoć su građani nekoga grada, misli se na Sijenu, imali vojskovođu koji ih je oslobodio neprijateljske sile, te su danomice vijećali kako bi ga nagradili, misleći da ni jedna nagrada od onih koje su mu mogli pružiti nije dosta velika, pa ni da ga učine gospodarom grada. Na se digne jedan od njih i reče, dajte da ga pogubimo, pa da ga onda štujemo kao gradskog sveca. Tako su to i učinili. S kondotjerima izvan Italije Venecija je poslovala bez tih opterećenja. Tamo nije bilo opasnosti da će se kondotjeri okrenuti protiv poslodavaca i zaprijetiti samoj Veneciji. Ivan Karlović prvi je kondotjerski ugovor s Venecijom sklopio 1509. Posljednji je sklopio 15 godina kasnije. Ono što je važno kada razgovaramo o dolasku samog Karlovića, Karlović dolazi u jedno iznimno nesretno vrijeme. S jedne strane imamo situaciju u petom mjesecu 1520. pogeba Berislavić, a iste godine na vlast dolazi vjerojatno najznačajniji osmanski vladar koji će obnoviti sve moguće aktivnosti vojne Osmanskog carstva i uzdići Osmansko carstvo na vjerojatno najveći vrhunac u njegovoj prošlosti. Sulejman veličanstveni. Već 1520. postalo je sasvim jasno da će se obnoviti osmanski pritisak na Južnu Ugarsku. Glavna utvrda, osim Golupca, bio je Beograd, koji je bio ključ obrane Južne Ugarske. 1521. Beograd je pao. U toj situaciji, u principu, znajući da vrata Južne Ugarske su otvorena, pitanje je samo ako padne još jajce, otvorene, otvorena su velika vrata. Osmanli mogu samo projuriti prema Beču i prema Budimu. Karlović prihvaća čast. On prihvaća dakle u studenom 1521. postati hrvatski banom, vjerojatno imajući na umu činjenicu da neće financirati to iz vlastitih sredstava, da se bez obzira što računa što se vidi iz njegovih molbi na dvor Ludovika II. da se financira obrana što naravno Ludovik nije bio ni izbliza u stanju, ako, ako Vladislav, dakle njegov prethodnik, nije bio u stanju, Ludovik je daleko bio slabiji organizator i politički manipulator nego što je to bio njegov otac. Jednostavno, Karlović je računao na to da će možda i sredstava koja dobiva od mletaka uspjevati nešto učiniti. I istinu dakle, od 1509. pa skroz do kraja svog banovanja 1524. godine, on redovito obnavlja te kondotjerske ugovore i na taj način financira obranu. Međutim, činjenica je da dakle, od 1000 1510. kada je prekinut mir pa do 1520. kada dolazi na presude Suleman Veličanstveni, Osmansko carstvo se nalazi u jednom laganoj fazi stagnacije glede eh, napredovanja na zapadu, na europskom kontinentu, jer su zauzeti pitanjima na istoku. Suleman Veličanstveni obnavlja tu kampanju, već pad Beograda jasno to pokazuje, a nakon toga samo se nizaju osmanski, osmanski upadi. Nakon 1500. godine ugarsko-hrvatski kralj Vladislav II. gotovo je potpuno napustio izdržavanje i organiziranje protuosmanske obrane. Sada se obrambeni napor prebacio isključivo na pojedine plemiće. Oni su pak tražili pomoć od sila u susjedstvu. Najveća od tih sila bila je Venecija. Jedan od najpoznatijih mletačkih kondotjera u Hrvatskoj bio je poljički knez Žarko Dražojević. Akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje piše. Venecija je dakako bila mnogo izdašnija u kićenim naslovima nego u stvarnoj pomoći. Dražojevića je nazivala sjajni knez Žarko, a nakon njegove smrti 1508. i Vojvodom, ali je njezina novčana pomoć bila oskudna, a visina ovisna o stupnju mletačkih interesa. U žaru mletačko-turskog rata na početku 1501. Žarko je dobivao skromnih 20 ukata mjesečno, s kojima je mogao izdržavati 25 konjanika. Ali nakon sklapanja mira sa sultanom, provizija mu je 1503. smanjena na 12 dukata, a njegova konjanička četa ukinuta. Ipak, u jesen iste godine novčana pomoć Žarku Dražojeviću ponovno je podignuta na 20 dukata mjesečno, ali samo zato što je sinjoriji prepustio jedan svoj kaštel iznad Cetine. Ivan Karlović je od Venecije dobivao puno veću kondotjersku plaću, štiteći svoju državinu, krbavu dijelove like, Lapačko polje i niz utvrđenih gradova, Karlović je štitio i najvažniji mletački posjed na istočnoj obali Jadrana, grad Zadar. Godišnja plaća kretala se od 1000 do 5000 dukata, ovisno situaciji. Ali niti taj novac nije redovito stizao. Godine 1519. Karlović je otišao u Veneciju kako bi od samog dužda tražio pomoć. Molbe za pomoć nastavile su se i nakon 1521. kada je Karlović postao ban. Od kralja Vladislav je umro 1516. Naslijedio ga je njegov još nesposobniji maloljetni sin Ludovik II. Nije bilo pomoći. A sve se to događalo u trenutku kada su Osmanskim carstvom vladala dva možda najmoćnija sultana u povijesti. Selim I i njegov sin Sulejman Veličanstveni. Karlović je zbog toga već 1522. prisiljen tražiti od Nadvoju de Ferdinand Habrugovca novac. Obećano je puno, dobiveno je malo. Obećano je 5000 dukata, dobiveno je svega 500. Što naravno je u situaciji kad nemaš ništa i to ni nešto. Istovremeno, prema izvještajima Mletačke republike, dakle iz Senudove kronike, sasvim jasno se vidi da je već 1523. dakle niti dvije godine nakon što je bio na, na Banskoj časti, Karlović ozbiljno razmišljao o spuštenju Banske časti prije svega su znali zbog toga, zbog toga što je bio u intenzivnim kontaktima cijelo vrijeme jer je obnavljao te kontenterske ugovore. Zašto je Karlović se našao u situaciji da, da, da, da mora razmišljati o dakle, napuštenju Banske časti? Banska čast je zahtijevala dakle, određene obveze koje su postale, postale njemu pregoleme. Ne samo glede obrane te zone koja je njemu bila najinteresantnija, dakle Lika, Krbava, Zadarsko zaleđe, nego općenito čitavo krajesta. Najgori pritisak se mogao očekivati gore kod jajca. Jednostavno on se svojom vojnom moći nije se mogao to, toliko rastegnuti, a već 1522. padaju Skradin i Knin. Dvije vrlo bitne točke ako se gleda potez vrata Dalmacije. Budući da uistinu Knin su vrata Dalmacije, ako se dakle i Knin zatvori put, jedna okosnica dakle tog teritorija se zatvara i vi nemate više slobodan put, pogotovo e, glede, glede zemalja Krbavskog kneza. Knin je lako pao. Pod grad je došlo nekih 25.000 osmanskih vojnika. Obranom Knina zapovjedao je Mihajlo Vojković, hrvatski plemić iz Klokoča. On je nakon nekoliko juriša počeo pregovarati o predaji. Osmanske snage, željne zauzeti grad, pristale su na te pregovore. Njihov rezultat bila je predaja grada uz jamstvo da će se posadi dopustiti slobodan odlazak. Pad Knina izazvao je stravu. Kada su čuli tu vijest, stanovnici Skradina ostavili su svoj grad i dio njih je otišao u mletački šibenik, a dio na otoke. Osmanske snage zauzele su Skradin i u njemu postavile posadu od 500 ljudi. Ivan Karlović htio je kazniti zapovjednika obrane Knina. Opat Andrija je te događaje ovako opisao u svom pismu zagrebačkom biskupu Šimunu od Erdada. Knezovi Slunjski zauzeli su grad Mihajla Vojkovića po imenu Klokoč, u kojemu su bila samo dva čovjeka. Tu su našli također sve praške topove koje bijaše kraljevsko veličanstvo dalo za obranu Knina. Kako se kaže, dali su ih odvesti. Mihajla je dao ban, kako se govori, okovana odvesti u Udbinu. Sada kuša gospodin Ban osvojiti Cetin, te se misli da ga je danas pocijeo. On prijeti knezovima slunjskim što su ono učinili, a nemaju naloga od kraljevskog veličanstva. Jučer je umro knez Nikola VI Frankapan Tržački. Gradove i ostale imanja zauzeo je ban za sebe. Nadalje, onoga pašu koji osvaja gradove nutarnje Hrvatske zovu pašom Mostarskim, drugi je paša Bosanski, koji se sprema osvajati grad Bihać. Kažu da je u njega brojna vojska. Znam da će jedan dio vojske opasati Bihać, a drugi kuša će pustošiti ove krajeve među rijekama Unom i Savom. Stoga molim vašu prečasnost kao gospodina svoga premilostivog, neka mi dostoji dati jednu centu salitre, da bih lakše mogao neprijatelju odoljeti. Karlović se tako našao u sukobu s pojedinim hrvatskim plemićima. Dok se on s njima sukobljavao, osmanske snage došle su pod kliz. Karlović je do pada Knina već počeo siromašiti zbog troškova obrane. Kralj mu nije davao pomoć, Habsburški novci nisu bili dovoljni, sabor u Križevcima odobrio je nove poreze za obranu, ali plemići ih nisu htjeli plaćati. 25. listopada 1523. poslanički tajnik Mletački Franjo Mazaro pisao je da Ban ne može učiniti puno za obranu Hrvatske jer je vrlo siromašan i da razmišlja o napuštanju Banske časti. 1523. Ostrovica će se naći u sličnoj situaciji. 1524. jednostavno Karlović će se predati, na neki način politički predati i odustati od banske časti, iako obrana njegova, dakle aktivno sudjelovanje u, dakle, u protuosmanskim aktivnostima i dalje će postojati jer 1525. pokušat će svim silama obraniti Obrovac, e, tražit će i pomoć od zadarskog rektora, obratit će se sve moguće strane i činiti sve što se može. Ono što je zanimljivo u promatranju dakle nekakvog puta Ivana Karlovića je činjenica da u trenucima je, e, nekim trenucima ranijim, dakle prije nego što je postao ban, on tisuća recimo 1511. do, do 1512. čak nakratko će i priznavati na svom teritoriju osmansku vlast. će platiti harač samo s ciljem da izbjegne pustošenje svojih teritorija. Ta bliskost, s jedne strane, dakle, što sam spomenuo 1522. sa Habsburgovcima, rezultirat će da u trenutku kada će postati izvjesno, poglavito dakle nakon Mohačke bitke 1526. godine, da Habsburgovci su jedina opcija u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu, Karlović će biti jedan od ljudi koji će biti aktivan u pregovorima i dovođenju Ferdinanda na eh, Hrvatsko-Ugarsko, to je Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Godine 1525. Krsto Frankapan probio je osmanski obruč oko grada Jajca i opkoljenoj posadi stanovnicima donio hranu i oružje. Sada je Krsta Frankapan postao slavan, Ugarski sabor zatražio je da on postane ban umjesto Ivana Tahija, koji je bio omražen. To se nije dogodilo, već je krsto Frankapan završio u kraljevoj tamnici jer je na državnom vijeću tražio svoja prava, uključujući i povrat senja. Na tom državnom vijeću Krsto se sukobio s nadbiskupom Salkajem. Sukob je završio tako što je Krsto Frankapan ošamario nadbiskupa. Zbog toga je završio u tamnici. Kraljica je uspjela isposlovati njegovo puštanje, a Krsto je otišao iz Budima i Ugarske. Sve više hrvatskih plemića gledala na Budim i kralja Ludovika kao na teret. U prosincu 1525. poslanici iz Hrvatske tražili su ponovno pomoć od kralja. On je na tu molbu ovako odgovorio. Ovih dana poslali su k nama knezovi i ostaci plemića kraljevine naše Hrvatske svoje poslanike – preko kojih sam razumio da se oni kane s Turcima sporazumjeti, ako im ja već jednom ne pomognem u njihovoj krupnoj nevolji. Traže pak od mene da im samo u dvije riječi odgovorim, da im naime obećam pomoć i obranu. Kralj to obećanje nije mogao dati. Čekao je na odgovor staleža. Sljedeće godine došla je bitka na Mohačkom polju. Sulejman Veličanstveni pokrenuo je veliku vojsku koja je pregazila Ugarsku. Ugarske trupe nisu čekale na Hrvatske koje je predvodio Krsto Frankapan. Među tim trupama bio je Ivan Karlović sa svojim odredom. Nakon poreza na Mohačkom polju, Karlović je bio među onim plemićima koji su za novog vladara htjeli Habsburgovca. Ta uloga će mu priskrbiti da 1527. ponovo bude proglašen banom. No, ovaj put u paru sa Franjom Batorijem i on će nastaviti tu, dakle, nastaviti borbu prije svega u smislu obrane svog teritorija. Tako će 1528. sudjelovati njegove trupe u obrani Belaja, naravno ne samo samostalno, nego e, u principu zajedno sa e, austrijskim trupama. 1529. vodit će hrvatske trupe obrane Beča, dakle na prvom podsjedanju, osmanskom podsjedanju Beča. Bio je posljednji potomak, potomak dakle Kurjakovića roda i kao takav jednostavno našao se u situaciji da mora zbrinuti tu zemlju koju ima i koja bi inače došla u ruke kralja i ko zna što bi s njom bilo. Kada je, dakle, 20. godina u principu izgubio jedan dio svog teritorija, dobit će 1527. na 28. dobit će u principu u zamjenu za te zemlje i Medvegrad u kojem će 1531. umriti. Međutim, njegove, ono što je ostalo od njegovih zemalja, budući da nije imao muško, muških potomaka, dospit će u ruke Zrinskih i na neki način Zrinski će preuzeti uz Frankapane taj nekakav, e, ajmo to, stijeg obrane e, Hrvatskog kraljestva, jer jednostavno po ugoru 1508. s obzirom da je njegova sestra Jelena bila žena Nikola Zrinskog, dogovoreno je da zemlje, dakle Kurjakovića, pređu u ruke Zrinske. Ivanu Karloviću njegov je otac Karlo Kurjaković ostavio titulu kneza i veliko područje za vladanje. S 15 godina Karlović je vodio svoju malenu vojsku u borbu s osmanskim snagama. Od tada njegov se život uglavnom sastojao od mučnog rata, pregovora, traženja novaca i manevriranja između nesposobnih ugarsko-hrvatskih kraljeva i sila izvan njegovog kraljevstva. Već 1517. kada su mu bile 32 godine, Ivan Karlović je predosjećao što će se dogoditi. Tada je on u Veneciju poslao svog izaslanika Guida, koji je Republici poručio da je krbavski knez voljan svoja tri grada u Hrvatskoj zamijeniti za tri kaštela u Lombardiji. Nakon više od deset godina kasnije Osmansko carstvo pregazit će Karlovićeve zemlje. On će umrijeti u izgnanstvu u Medvedradu, gradu koji je dobio u zamjenu za svoje izgubljene zemlje. Ivan Karlović umro je 9. kolova za 1531. godine, u svojoj 46. godini. Pokopan je u crkvi Pavlinskog samostana u zagrebačkim remetama. Tako je završio život bana Ivana Karlovića, govori dr. Gordan Ravančić, s Hrvatskog instituta za povijest. Nakon smrti Krste Pana koji je bio u jednom trenutku prije dolaska dakle, Hadrugovaca ključna hadruška osoba za, dakle, e, u smislu širenja hadruškog utjecaja, a od sabora u Cetingradu ključna osoba za, u Hrvatskoj za podrivanje hadruške vlasti. Nakon njegove smrti Karlović će biti osoba koja će biti jedino dovoljno jak i što dovoljno govori u principu o važnosti njegove, iako je vrlo često i u historiografiji, općenito u nekakvoj narodnoj predaji zanemaren, osoba koja će pomiriti Zapoljinu i Hadrušku stranu i dovesti, dovesti situaciju u Hrvatskom kraljestvu da se bar pokuša dakle, taj unutrašnji sukob stišati. Koliko je u principu on važan nekako bi i trebalo bi mu prijeti veću važnost je da recimo i u pjesmama Moliških Hrvata on se spominje kao Ivan Hrvatin, kao što recimo ima ono, Janku Sibinjeninu, tako u principu i Ivanu Karloviću, evo, koji mislim ono da nema ni jednu ulicu u Zagrebu, niti bilo gdje u ovoj zemlji. On, dakle, opstoji u dijelu dakle, nekakvog e, narodne predaje kao jedna iznimno važna osoba. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.